պատճառելով առնվազն 4 զոհ հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Ադրբեջանական կողմը հայկական մերձ դիրքային հատվածում թողել է հատուկ գրոհայինների անձնական պարագաներ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, ներթափանցման փորձը կանխելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Առաջնագծում օպերատիվ իրադրությունը շարունակում է մնալ Արցախյան զինուժի լիակատար վերահսկողության ներքո։ Այսօր Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ճամբարում երևակայական, այսպես ասած, հաջողություններ հորինելն ու դրանցով ողևորվելը դարձել է կենսաձև։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրաթյանը, անդրադառնալով հայկական անօթաչու թրջող սարքոցելու մասին Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության կողմից տարածված հերթական ապատեղեկատվությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը տարածել է հերթական ապատեղեկատվությունը հայկական անօթաչու թերչող սարք խոցելու մասին։ Իսկ այնուհետև թևեր տալով սեփական հորինվածքին զարգացրել այն հայտարարելով թե պատասխան հարվածը լինելու է կործանիչ։ Նման դատարկ ու միապաղաղ հնչեղությամբ հայտարարություններից տպավորությունը մեկն է։ Հարևան կոչված երկրի ռազմաքաղաքական ճամբարում երևակայական հաջողություններ հորինելն ու դրանցով ողջորվելը դարձել է կենսաձև։ Հետևություն՝ ընդունել ըմբռնումով եւ չխաֆվել գրելենա։ Մակում կիսում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մտահոգությունը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտումների կապակցությամբ։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հայտարարության մեջ։ Մենք իգիտություն ենք ընդունում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հունիսի 19-ի հայտարարությունը՝ տարածաշրջան նրանց վերջին այցելությունից հետո։ Մենք կիսում ենք համանախագահների մտահոգությունը հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտումների կապակցությամբ, որոնք շփման գծում դարձել են մարդկային զոհերի պատճառ։ Մենք կրկնում ենք կողմերին ուղված նրանց կոչը հետագա լարվածությունից խուսափելու ու լարվածության նվազեցման ուղված քայլերի դիտարկման մասին։ Մենք նաև միանում ենք համանախագահներին, կողմերին գոչ անելով վերսկսել առարկայական բարեխիղճ ու քաղաքական կամքով ամրապնդված բանակցություններ։ ՄԱԿ-ը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում աջակցել նման ջանքերին։ Հրադադարի վերջին խախտումները, որոնց հետևանքով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում եղան բազմաթիվ զոհեր, ակնհայտ հիշեցում են առայն, որ ստատուս քվուն անկենսունակ է։ Այս մասին նշվում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակ Մայա Կոսիանչիչի հունիսի 22-ի հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունն իր լիարժեք աջակցությունն է հայտնում Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին եւ միանում նրանց հունիսի 19-ի հորդորին, որում կողմերին կոչ է արվում անհապաղ քննարկել հակամարտության գոտում, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի ողջ երկայնքով լարվածության նվազեցումը եւ վերստին ներգրավվել բովանդակային բանակցություններում, դրսեւորելով անհրաժեշտ բարեխղճություն եւ քաղաքական կամք։ Արցախի պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ են նախատեսվում։ Համապատասխան օրինագիծը երեք հավանության է արժանացել կառավարության լիստում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Կենսաթոշակների մասին օրենքում սոցիալական միշարք ծրագրերի մասին կառավարության որոշումներում առաջարկվող փոփոխությունները երեք կառավարության ուշադրությանն է ներկայացրել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Կենսաթոշակի մասին օրենքում նախատեսված փոփոխության բաճում է Արցախյան պատերազմի մասնակիցների կենսաթոշակը հաշվարկելու գործակիցը։ 1992 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1994 թվականի մայիսի 1-ը ԼՂ զինված ուժերում զինծառայության, ինչպես նաև 1988 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1990 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին զինծառայողների մասնակցության ժամանակահատվածները աշխատանքային ստաժում հաշվառել 1.5 չափով։ Բացի այդ, առաջարկում է սահմանել, որ ԽՍՀՄ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուժային մարմիններում զինվորական կառավարության ժամանակահատվածները անձի աշխատանքային տարում հաշվառվում են անկախ պարտադիր կենսաթոշակային սոցիալական ապահովագրության ենթակա լինելու եւ սոցիալական վճար կատարելու հանգամանք։ Օրինագծով սահմանվում են նաև այլ մասնավորապես կենսաթոշակի գործում կեղծ կամ կենսաթոշակը ավելացնելու հիմք տվող փաստաթղթերի դեպքերում կենսաթոշակը վերահաշվարկելու կարգերը։ Այս օրինագծով, որ ներկայացրեց Սամվել Ավանեսյանը, փոփոխություն է նախատեսվում 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու կարգում։ Նախագծով առաջարկվում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից բնակարան կամ բնակելի տուն գնել կամ բնակելի տուն կառուցել 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ Միաժամանակ բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու կամ բնակելի տուն կառուցելու իրավունք են ստանում նաեւ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ եւ մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ը 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Ծրագրից օգտվելու առաջնահերթությունը կտրվի այն ընտանիքներին, որտեղ ծնողներից մեկը կամ նրա ծնողը զինվորական հաշվանդամություն ունեցող առաջին խմբի հաշվանդամ է կամ զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում ծառայական պարտականությունները կատարելիս կամ երեխաների միակ ծնողը մահացել է եւ կամ երեխաները մնացել են առանց ծնողական խնամքի Նախագծով սահմանվում են նաև նշված ծրագրով տուն կառուցելու ժամկետը 3 տարի։ Նախագծի վերաբերյալ նկատառում ուներ վարչապետ Արայք Հարությունյանը։ Պետք է շրջկենտրոններում սահմանել նշված սոցիալական խավի համար բնակարան ձեռք բերելու առավելագույն գինը անցավոր համաձայնության են գալիս, ասում են գյուղում այս տունն ենք ուզում եւ գյուղերի ներդները արդեն հասել են Ստեփանակերտից էլ ինչ որտեղ ավել։ Եվ նեղանում է, որ ինչու մենք կալխոզաշենում 15 միլիոն դրամով տուն չենք առնում, կամ չգիտեմ, բոլոր շրջանում անցավոր համաձայնության գալիս են, հետո ասում են տունը փլվում է, երկրորդ փուլով արդեն տան վերանորոգում են պահանջում։ Հերթական բողոքները, դիմումները միջև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դիմում են ներկայացնում, որ մեր տունը տվել են վերանորոգման անհրաժեշտություն կա։ Վարչապետը հանրարարական տվեց քաղաքաշինության նախարարին։ Գյուղերում առավելագույնը, եթե կան համապատասխան գնի շրջանակներում գնելու դուք կգնեն, եթե չէ նորը պետք է կառուցենք։ Սամվել Ավանեսյանի ներկայացրած մյուս օրինագծով առաջարկվում է սոցիալական որոշ խմբերի հիփոթեկային վարկերի տոկոսադրույթները մարելու կարգի հաստատում։ Պաշտպանության բանակի սպայական կազմի եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողներին բնակարան բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ վերանորոգելու դեպքում տրամադրել պետական ֆինանսական աջակցություն հիփոթեքային վարկի տոկոսագումարի սուբսիդավորման ձևով։ Նախագծով սահմանված են նաև պետական ֆինանսական աջակցության վաղաժամկետ դադարեցման դեպքերը։ Մինչև երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելը զինվորական ծառայությունից արձակվելու դեպքում բացառությամբ առողջական վիճակի պատճառով ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի կամ սահմանափակ պիտանի ճանաչման կամ հաստիկների կամ զինված ուժերի թվակազմի կրճատման դեպքեր։ Այս դեպքում էլ վարչապետը հորդորեց նույն կարգը տարածել նաև ուժային մնացած կառույցների վրա։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունիսի 22-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է Բելգիայի սենատի անդամ ֆլամանդական խորհրդարանի պատգամավոր Յորիս Պոշեհին, ով Արցախ է այցելել ՀՅԴ Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ։ Հանդիպմանը կողմերը մտքեր են փոխանակել Արցախի եւ Բելգիայի միջև արկա շփումների եւ տարբեր մակարդակներով համագործակցության ընդլայնմանն ու զարգացման առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ։ Բելգիացի խորհրդարանականի խնդրանքով Կարեն Միրզոյանն անդրադարձ է կատարել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև Արցախում ժողովրդավարական զարգացումներին։ Նույն օրը ֆլամանդական խորհրդարանի падգամավորնին Շուշիում ընդունել է Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նա Յուրիս Պոշեին ներկայացրել է Արցախի մշակութային կյանքը եւ փաստել, որ թեև արդեն 25 տարի է Արցախցին ապրում է, այսպես ասած, խաղաղության մեջ, այդուհանդերձ երբեք չի դադարում լինել ստեղծագործ, ավելին շարունակում են լայնել մշակութային կապերը տարբեր երկրների հետ։ Thank you Այսօր Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում Երևանի ժամանած մասնագետները անցկացրին նորածնային սկրինինգ թեմայով դասընթացներ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստանում նորածնային սկրինինգը բժշկական հետազոտությունների համալիրը ներդրվել է 2005 թվականից եւ արդեն 12 տարի է ինչ Երևանում յուրաքանչյուր նորածնի մոտ կատարվում է համալիր հետազոտություն։ Արցախում դեռևս այն չի կիրառվել։ Նման դասընթաց առաջին անգամն է կազմակերպվում այստեղ։ Երևանի արաբկիր բժշկական կենտրոնի նորածնային սկրինինգի ղեկավար Իրինա Թոմասյանի խոսքով նորածնային սկրինինգը ուղղված հղիության շրջանում բտղի արատների ախտորոշմանը շատ կարևոր գործընթաց է։ Այդ իսկ պատճառով պետք է հետևողական աշխատանք տանել այդ ուղությամբ, որ เป զի Արցախում այն նույնպես կյանքի կոչվի։ Կատարում ենք հետազոտություն բոլոր նորածինների մոտ, բնածին հիպոթիրեոզ, այսինքն վահանաձև գեղձի բնածին ֆունկցիայի խանգարումը հայտնաբերելու նպատակով եւ նաեւ Հայաստանում կատարվում է այլ հիվանդություն, ֆենիլկետոնուրիա, դա նյութափոխանակության հիվանդություն է։ Նոր ծրագիրը նախատեսվում է Արցախում ներդնել հուլիսի 1-ից, մինչ այդ կանցկացվեն դասախոսություններ, կլինեն փորձի փոխանակումներ յուրաքանչյուր երեխա, որը ծնվում է Արցախի ծննդատանը, կյանքի 3-րդ 4-րդ օրը գրունկից դա նույն հետազոտությունն է, ոնց որ մատից արյուն է վերցվում եւ կաթացում է թղթի վրա։ Այդ թուղթը ուղարկվում է Երևան նորածնային սկրինինգային լաբորատորիա, որտեղ կատարվում է այդ հետազոտությունը։ Որքանով է կարևոր բնածին հիպոթիոզի վախ հայտնաբերումը, ինչ հետևանքներ են լինում, երբ այն չի հայտնաբերվում կամ էլ ուշ է հայտնաբերվում։ Որոնք են դրա նախնական նշանները, բժիշկ Իրինա Թոմասյանը բարձաբանում է այս հիվանդությունը ծնվելուց առողջ երեխաներ են, ոչինչով չեն տարբերվում այլ երեխաներից, բայց եթե հետազոտություն եք կատարում, արդեն տեսնում եք, որ խնդիր կա, երբ որ արդեն տեսնում եք կլինիկան, այսինքն նշանները, արդեն ուշ է տեղի ունենում գլխուղեղի վնասում։ Երեխաները հիմնականում չբուժված երեխաները բնածին հիպոթիրեոզով ունեն մտավոր հետամնացություն։ Եթե շուտ հայտնաբերում եք, այսինքն կյանքի առաջի ամսվա ընթացքում հայտնաբերում եք եւ սկսում եք բուժումը, կարող եք այդ բոլոր հետևանքները վերացնել, այսինքն չի զարգանում այդ հետևանքները։ Սկզբնական 6 ամսվա ընթացքում յուրաքանչյուր նորածնի սկրինինգի կատարման ծախսերը հոգալու է Երևանի Արաբկիր բժշկական կենտրոնը, այնուհետև բոլոր ծախսերն իր վրա է վերցնում Արցախի առողջապահության նախարարությունը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարսասերների համար Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում ավարտված Սանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում երկամարտի ոսկե մեդալ է նվաճել Ռիոյի օլիմպիական փոխ չեմպիոն Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Պլյուս 105 կիլոգրամ քաշային կարգում հայ ծանրորդը երկամարտում հավաքել է 426 կիլոգրամ, 20 կիլոգրամ գերազանցելով երկրորդ տեղը գրաված վրացի Գեորգի Չխեիձեին։ Հունիսի 19-ից 21-ը Երևանում անցկացվել է ջյուդոյի հանրապետական հուշամրցաշար, որին մասնակցեցին նաև արցախցի պատանի մարզիկները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հուշամրցաշարը նվիրված էր Հայաստանում ջյուդո մարտարվեստի հիմնադիր Թելման Քոչարյանի հիշատակին։ Այն կազմակերպվում է արդեն 19-րդ անգամ։ Արցախում ջյուդոյի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանի խոսքով несколько лет подряд мы участвуем на этих соревнованиях. Правда, Արդեն մի քանի տարի է, ինչ մենք անընդհատ մասնակցում ենք այս հուշամրցաշարին, բայց այս անգամ մի փոքր խնդիր կար։ Բանն այն է, որ մրցումների օրը նշանակել էին հունիսի 19-ին, իսկ այդ օրը մեր մարզիկների հիմնական մասը դպրոցներում ավարտական քննություններ էր հանձնում։ Այնուամենայնիվ մենք 11 հոգով մեկնեցինք մրցումների։ Պետք է ասել, որ բոլոր 11 մարզիկներն էլ բավական լավ ելույթներ են ունեցել, իրենց հետ բերելով 1 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալներ։ Հուշամրցաշարին մասնակցում էին 250-ից ավելի մարզիկներ Երևանից ու Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Բոլոր քաշային կարգերում էլ թեժ ու անզիջում պայքար էր ընթանում։ Մարզիչի խոսքով մեր մարզիկներից շատերը հասել են կիսաիզրափակիչ փուլ, իսկ երկու հոգի պարտվել էր երրորդ տեղի համար գոտեմարտերում։ Հայկ Հակոբյանը, Գոր Ազատյանն ու Դերիկ Թահմազյանն առաջին անգամ էին մասնակցում նման խոշոր մրցաշարի ու բավական լավ ելույթներ ունեցան, կարողացան բրոնզե մեդալներ նվաճել 24 եւ 46 քաշային կարգերում։ 4-րդ բրոնզե մեդալակիրը Էդուարդ Ավետիսյանն է 66 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Աշոտ Բարսյանցը, որ գravel է երկրորդ մրցանակային տեղը, մեծ զրույցում պատմեց, որ մրցումների հաջորդ օրը նրանք նաեւ ընկերական հանդիպում ունեցան Զեյթուն մարզական ակումբի սաների հետ։ Ինձ համար մրցումը շատ հաճելի էր, քանի որ մրցումի հաջորդ օրը մենք գնացել ենք ոտեմարտի անցկացնենք հաղթող թիմի հետ։ Դա Զեյթուն մարզական ակումբն էր։ Այնտեղ մեզ համար շատ լավ էր, քանի որ մենք այնտեղ գոտեմարտեր ենք անցկացրել մեր քաշի ջյուդաիստների հետ, նաև մեր քաշից մեր ջյուդոիստների հետ։ Այս ընկերական հանդիպման անհրաժեշտությունը կարևոր է նաև նրանով, որ մեր մարզիկները զգան իրենց ուժը, ավելի ինքնավստահ լինեն, ասում է մարզիչն ու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 քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տաքություն։